Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon littafi mai suna wata kusan. Da fatan muna nan cikin ƙoshin lafiya. An yi azumin watan Ramadan lafiya. Ubangiji Allah subhanahu wa ya sa muna daga cikin waɗanda aka yi wa gafara da rahama. Allah ya sa muna daga cikin bayan da aka ɗinta. Da fatan kuma an yi sabulbulan sallah lafiya da kwanciyar hankali da wadata. Allahumma amin. Kamar yadda na faɗa a farko, littafin da za mu fara da yayin da muka dawo daga hutun Ramadan a cikin wannan shiri na gobe da labari shine wata kan wanda Rahama Hassan Zaria wato Mrs Abdullahi Tsaiko ta rubuta da yake da alheri yake Zaria yake ɗaukar nauyin kawo muku a kote biki shugaban shi ne Sulaiman Sani Muhammad Dangaye ni Maryam Sa'idu Jibril ke cewa ko ku biyo mu domin ku yadda littafin zai kaya da fatan abin da ke cikin wannan littafi na ilmantarwa Allah ya sa mu ilmantu wanda kuma mu kiyayewa ne Allah ya ba mu ikon kiyayewa ya kare mana imanin mu da kare mu daga sharri sharrin na sharri Allahumma amin ruwan sama ake shekawa kamar da bakin kwarya hakan ne na wasa kowa yana ba a cikin muhallinsa a wannan safiya ta litinin bana akan ana tafka wannan ruwan bayan sallar subahi sai ya ta. amma gari na yin sa zai waye sai ruwan ya saka hucewa wanda an tsuga shi akalla na awanni biyu sannan ya ɗauke tamkar ba a yi ruwan ba sai sai da garin ya saki a wannan lokaci ne fa jama'a suka fara tururuwar fitowa masu tafiya gona suka sako fatinya masu zuwa kasuwa suka dauko hanya yara kuma suka bari zuwa su yi ajin karin kumallo Mustafa yana a cikin tsararin yawan da ke zuwa makarantar boko a garin wanda ruwan na tsagaitawa da so su fitowa zuwa makaranta a dalilin kwazon su ne aka nada su shugaban dalibai na makarantar su su Maniba tana biye da shi duk inda ya saka kafa nan ta sun yi rawa da alamun tana son zubda hawaye Yana ganin ya taba yadda kanka ta bugu mai ɗauke da tattafansa sai ta soma alamun za ta bi shi ta tsaya ta da idanu yake kada ki kuskura zai ingan ki kin biyo ni Idan ba haka ba zan sa headmaster ki zaune ki ki zaman ki ko mama aiki ko ta ɗaukar mata talla kin da tana ta miki ta makala ka ta take ni ba na san talla makaranta nake so yace dole ki hakuri da makarantar nan tunda duk gidan nan babu iya mutum da aka saka a makaranta mazan ma ba kowa yake yi ba bari ki hakuri tunda ina koya miki idan na dawo wadda zuwan nasu da ke zaune tana kadan lagwani tana kuma sauraron shirar ɗaɗin naka yake ina na tafi take a dawo lafiya har ya kai bakin kofa muni na je da shi ina ta mata tsawa ke ina za ki bishi haka ba wani kuma ni kun ba na ko in saba miki ta dawo ta nemi gefen tabarma ku zauna kuma matar falla wannan ita ce ɗabi'ar ba, a kullum idan ta ga Mustafa zai tafi makaranta ita kam a rayuwarta tana kaunar makarantar boko amma iyayensu maza ba su yarda su mace ta yi boko ba sun ta amanna da karatun allo da zarar yarinya ta kai munzulin aure sai su mata su ma mazan ba duka ke bokan ba daga Mustafa sai mu je shi ɗani gurin su babansu Mustafa sai mu je har ya shiga ajin sakandare a wannan shekarar ba. sai ta na nansu sannan ta tilale ba tare da kowa ya ga ta ba ta gaggaya da gudunta makarantar su Mustafa tana cikin shi ya hango tana da raɗe da lokacin inda za ta gansu Allah ya sa ajin su babu malami sai ya fito ya dan ta ya kai ta gida sai ya ga headmaster su ya ce wai yarinyar nan ba za ka roƙi a saka ta a makarantar nan ba tunda tana so kullum aikin ta kenan tana laɗe a jikin ajujuwa kuna neman ka Mustafa ya ce wallahi na yi kokari na dan a saka ta aboko, babanmu baban mu ya ji ko da yake ba ne sun saba ne tsarin gidan mu ne ba a saka ƴaƴa mata a boko mazan ma ba duka bane muke yin boko sauran iyayen su mata sun ji yarda yadda masta ya ce ina bari mu zo da kaina in je ki baban naku tunda yarinya dai tana son karatu kuma ba wata illa bokon nan ke da shi ba kamar yadda suke tunani Nan je in gano da shi alfanu karatun boko idan Allah ya taimake ni sai ka ga da an saka ta ba ma ita kaɗai ba ila hadda sauran yaran gidan naku to yanzu shi baban naku yana gida ko ya tafi kasuwa yace da shi ta koyina ba saboda ya tashi da masassara yana kan gida a kwance yace asha asha Allah ya sauke bari mu cikin gidan naku sai kuma da kansa ya kama hannun Muniba suka tafi gidan Ya yasa aka yi mata sallama da mahaifinta bayan sun gasa sai yi mata sanni da jiki sannan ya koma gabatar mata da abin da ya kawo su dama ba wani abu ya kawo ni ba sai maganar yarinyar nan kanwar Mustafa ina son a duba lamarinta gaskiya yarinyar nan ta yi zurfi a kan karatun nan na boko kuma shi wannan boko da kuke gani baya da wata illa a tare da shi sai gaba da samun wayewa da zamantakewar duniya sannan ta wani bangaren ya zama abin dogaro ga mutum ta fannin sana'o'i don samun rikin asiri don Allah baba ka dole a saka yarinyar na a makarantar nan wallahi babu wata illa ko aibi kuma ina mai tabbatar maka sai alfahari da bokan nata a nan gaba don na lura yarinyar za ta yi kwakwalwa mana a wani zara saboda jin kalaman hedimasta sannan ya ce ayo ba mu ce boko baya da kyau ba za su kuma mun saka ƴaƴan maza matan ne ba mu sakawa gudun kada su gari mana idan sun isa mujirin aure su ce ba san wannan ba sai sun gama boko ko ba kuma muna ganin sun yi tsatsa da ƴaƴan gidan mai gari karatun ma sun gama Masu nan wace an kai su can wata uwa duniya da makarantar kwana su nan sai jin ɗansa aiki a gari Ɗan a lalace a gurin karatun boko kaga ina za mu yarda da wannan lalacewa yadda masta ya ɗan yi mutu ya ce wallahi baba da sun fahimta ne ya kawo muku wannan yayyar karatu ɗaya matan kuma inda yana da aibu kuma da ba mu sa ƴaƴanmu mata ba ba su duka na maza da mata duk suna yi maganar lalacewa kuma sai dai dama in ya lalatacce ne amma babu ruwan boko don kana tunanin haka a garin nan yaya nawa ne lalatacce waɗanda su ba su bokan ba su kuma ne lalata musu tarbiyya sannan ina ce kwanan nan a gidan malam sallau tana makokosin naƙuda a gaban iyayen ta tare su ba su ma san kana da ciki ba ina ce a cikin yawon tallace-tallacen da suka dora mata ne ba dare ba rana take ta samu su kuma ɗan gidan mai gari ka taɓa jin wanda irin haka ya faru da ita ko dai kawai tsarin jama'a da irin surutan da ba za a iya hana su ba to ka ga yanzu ita jumlar da ta yi lokacin take yi har ta lalace ko kuwa ne ni dai fata na ku yi wa boko kara fahimta kuma ku dinga barin ɗan ku maza da matan yi boko addu'a kawai za ku ji ki da shi malam awal yayi jin na wani lokaci cikin nazarin zancen sai da musta hakika zancen sai da musta akwai kamshin gaskiya Inda su daga suwa suwaye manyan ƙasa an boko ne suwa ke zan ragama ƙasa da jama'ar ƙasa duk an boko ne hmm, da iyaye ba su bar su sun yi bokan nan ba ya za a yi kenan idan aka wayi gari a ƙasar mu babu masu ilimin boko sai kenan da yanzu muna ta? cikin kanki na bauta mun zama ajin Allah sarki gaskiya zan san ajin ni dangane da al'amarin mani ba matsalar kan tana nan gurin yayyan ta maza amma zan yi shawara da shi ko da wata duba shi ce. na ta fara sani ne dan Allah ka taimaka kawo rayuwar yarinyar na, yace wani dan nazari yi. lokacin na fara da ɗan uwana yadda muka yi da su zuwa gobe za ka ji idan ya zo makaranta ko da masa godiya ya koma makaranta kan bakin aikinsa shi kuma malam awali ya suka shiga gida shi da muniba ta zayyana wa mahaifiyarta duk yadda suka yi da headmaster ta jinjina kai ta ce ni kana nalewa hankalin yarinyar nan yana kan karatun bokon nan matsalar dama matsalar dama ta iyayen mazan gidan nan ne ko sun shawara da su idan sun yarda shi a daren ranar malam awali ya zauna da yayyansa maza guda biyu da suke zaune tare a gida ɗaya gidansu na gado ne ya bayyana musu yadda suka yi da headmaster babban su malam Adamu yake wannan ana abu ne mai sauki tunda kana da ra'ayi ba za mu hana ka saka ne ba aboko ba mun kan ba za mu sa ƴaƴan mu mata boko ba tunda kai kana so sai ka saka ta duk kullun da ya zawo ruwa ruwa kan doka mai bin malam Audu ya dora da cewa tunda dai ya tasa ce wannan namu na daukar zafi kuma kana gani ita kadai ce zai saka tabbacin ita kadai ce kasa mana a wani sauri cewa wallahi ba miki nan kenan ba ai ana uku ne na duniya da lahira haka ɗan kuma wani halak malak dan idan na ce zan saka ka a boko ba za ku lamunce nan ba shi yasa amma sai masta ne ce a kafa shi ni ma ba don san raina ko ra'ayina dan ɗauke ta in saka ta ba alfarma ne ma kuma nake kokarin in yi masa idan kun ba ni goyen baya Goyon baya an mutu mun baka ka saka ta amma ita kadai dan ni ban ga amfanin karatun bokon ta ba tunda ko sun fara sun aure zo, za mu tare su yi mutu mutum saka sami miji to ina amfanin sa in ji malam Adamu kenan malam Audu ce. kuma ɗaya mazan ma ai don su koyi karatu da rubutu ne amma mu aikin gonakin mu ai ya mana wannan guntulin karatun bokan kuma waɗanda suka yi suka gama ga nan suna gantali da kwalin karatun babu aiki ne tunda bokan ya lalata su ba su yi aikin gona ko garin banza da nawaci aljihu ba ko sisi yace za mu yarda da wannan lalacewar sai da da zuwa ya ji kitan farauta aka dai jira ta ta kare masu gari da wuri ina son riba ta sake wanka ta shirya ta cikin kayanta masu kyau ita kan sojin mutu da mona take yi da za ta je makarantar boko abu ne yake ta ɓata mata rai da ta zo sarar ƙofar ita da laure biyar malam adamu ta labarta mata da ta sa ta a boko sai laure ta ce wannan wace zama iska tunda an ce an boko duk an iska ne kuma ba karatu ba sallah Su yawan zagin malam wannan ya yi wa mani ciwo har suka ya tafka musu da ya kusa zama musu fada shi ne fa har yanzu abin ke damunta har sai ta gaya wa innarsu ita ce ma son lashe ta tare da ƙayyatar da zancen da ake yi ta shirya tsaf bayan sun yi karin kumallo mahaifinsu ya ce yi gaba ita da yayinsa mustapha da zai same su gurin hidimarsa idan yaran ke da wuya sai tsoguni ya tashi a ƙasar gida inda matan gidan ke aikata aikatan su ne da kullum wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wancan rana ta dubi mariya ta ce ba dai yarinya ne uwar shi ili boko za a saka ta ba na ga Mustapha ta tafi ka katsatsa sun wuce tare Mariya ta ce eh sai boko za a sa ta haka malam ke gaya ni yau da dare wai da za a haɗa su da sulauri muke wallahi sam ba zai zo ba ba fata muke ƴaƴan mu su kan gare su karfin mu ba fatan mu tafi gidan auren ba mu haɗa kafaɗa da su ba ta sanadiyar boko kan hmm, da lalata ta ta baki ta ce hmm, haka malam din ya ga wani lalle ya ga walanki ƴaƴan namu ne za mu yadda a saka a boko hanyar lalacewa to ake auren su tashi ake uwa ta fito mu motsawa balle mu fito yo dole mu kasa fitowa da komai tunda shi bokan nan baya barin ƴaƴa su yi talla ba uban girman kai da yake ma ƴaƴan mutane ki duba ƴaƴan mai gari suna tafiya kan kabura su taka kasa ba wasu ƴan boko idan za su gaida mutum a tsaye kam kamar ta ƙarya yanzu dan Allah na a anan haka dai matan gida suka wani tsegumin rashin aiki ne ita kam ina su Mustafa da ta fito kaji ana yada mata kananan maganganu har da baki suke yi wa mu ba. za ta lalace sai ta tattara tsumman garinta ta yi na ɗaki ta kai sabgogin sana'arta na kaɗin lagwani idan ta gaji ta ɗauko littafin ta na islamiyya ta duba ta ya mata zaman gulma saboda mutum ƙasar gidan nan marasa addini a makaranta kuwa suna isa Mustapha ya wuce da Muniba sai kuwa ofishin headmaster ya kai ta Hadiza ya yi farin cikin ganin Muniba bai gama wannan ganin ta ba sai ga mahaifinsa shi ma ya iso bayan sun da hidimarsa yake gaskiya na yi murna muka lamunce ka ba da goyon baya don a haka yarinyar nan a karatun boko kuma insha Allah Ya ka alfahari da iliminta ba kamar yadda sauran jama'ar garin nan suka yi wa ilimin 'ya'ya mata mummuna fahimta ba wala awali yake duk da alamar kulawarta da karatunta a hannun Allah kuma a hannunka Allah yi mana jagora a dukkan al'amuranmu wanda masta yake amin insha Allah ko miki amana kamar yadda kake mala awai yake yanzu ne da ya kamata a sawa mata da dangane da littafin sai yake an kamar yadda na ga maka tun jiya ba na son komai naka dangane da karatu na nan, addu'a ta kawo muke bukata ni zan dauki nauyin komai nata a kwantar da hankalinka babu abin da zai gagara da izinin Allah an kai mu ba azu da ya dace da ita saboda ta san wasu abubuwa duka fafan kai da ita a gida sai aka kai ta aji duk da ana gab da so mu ga wa canjin azu sai ta wuce aji uku da aka tashi hedimasta ya kira Mustafa suka isa tare da Munuba da dan hedimasta Mujahid abokin Mustafa ne kayan makaranta da littattafai har da zakar makaranta duk hedimasta ya ba Munuba Mustafa ya godiya suka wuce gida wato gari ko da mahaifinsu ya zo ya yi wa godiya tare da yi masa kyakkyawar addu'a kwanci tashi a fara mai yau ba shi har Allah ya sa ba ta kammala aji da na samu za su shiga aji ɗaya na ƙaramar sakandare yayin ta Mustapha kuma tuni yana babbar sakandare a biyu yana kusa da shekarar karshe da abokanansa mutawafis ɗan gidan headmaster har da suka yi sati da zana jarabawa a ranar ne gidansa aka waye gari da abin alhini na da suka yi namijin gwaggonsu yayar mahaifinta duka iyalan gidansu suka hallara a cikin gidan gwaggon nasu sai su yara aka bari a gidan suna kammala ayyukan gida Muniba ta suka ruwa a bokitai bayan ta kammala duk ayyukan da ta san ya kamata ta yi ta je ta yi wanka sannan ta yi shiri don tafiya gidan su su amma a zuciyarta ruwan na dole za ta yi don an yi rasuwa ne ta da gogon ta ce ba ta je ba amma ba da haka babu inda za ta je a da rasin ƙaunar ɗinyarsu da gogon ba ta yi ita ma rasin ƙaunar ya fashe ta wai irin halinta tsaye da na'inarsu mu musulunci ko an yi masa abu don su yi magana ba sa tankawa kuma idan gwaggon ta gidan tana cin zarafin innarsu sai mu yi ba kai cikin cikin dare tana fushi wannan suke na ran gwaggon ita kaɗai ta fito tana tafiya gidan gokon duk da ta kani zuwa wani gudu ta kadai a dalilin samarin wannan da suka cika kallon siya ita a ta ta wanta ba ita har samari su dinga damun ta da kiraye kiraye ba ta san su samari babu ruwa su da shekarun yarinya ba a hanya ta haɗu da yayanta Mustafa da abokinsa Mujahid Da dukkan alamu Mujahid ɗin gaisuwa ya zo mutu ta za ta tsaya tana gaishe su Mujahid ya ce ya haƙuri kuma take hakuri alhamdulillah ya malam da na ci bikin sai da mata ba lafiya yace ah biki kan an gode Allah shi ma kai da na izinin tana gaune gurin zaman makoki kuma zan je in gudanar dan dawo zuwa anjima take sai ka dawo mun gode Allah ya baka lada suka wuce tana shiga gidan rasuwa sai ɗaya ɗakin gwaggwarin ta wuce ta sami ɗakin don da jama'a an zaman makoki Sannan ma duk suna ɗakin, suna ta gora jama'a ɗakin tare da yin ta'aziyya. Sannan ta muskuta gaban babban tata da har yanzu yawan hawaye take famin a dalilin wannan babban rashi da ta yi na gwazon mijinta kuma ɗan uwanta inda ƴaƴa maza suke. Auren zumunci ne ita da shi Malam Aminu mutum ne mai tsananin zumunci ga kirki da kyautatawa ga duk wanda ya raɗe shi. sabanin matarsa wanda su da yawa ya bambanta kawai ana zaune ne a dalilin auren kullawar iyaye ne amma da bare ce da kuma da jaha saboda ba kowa bane ya dauki irin halayyarka sai bayan sallar asar ne ba ta yi haramar komawa gida da tare suna gaban gogonsu tace gogon ta fi gida zan dora wa innar mu Allah ya ƙara haƙuri tace amin ki da gida a ƙofar gida ta soma waje dan tana so ta ga yaranta dan wajen goggon tata da yake karatu a kan makarantar kwana a Gombe yana ta kusa da ta ƙarshe tana son ta yi masa ta'aziyya tunda an ce dan ta hango tare da abokansa bisa tagoma a kofar gidan da yake makwabtaka da nasu gidan yana ganin kanu ko gurin su ya tabbatar gurin su za ta zo sai yi sauri ya isko ta dan baya son ta ƙara so gurin domin akwai maza da yawa ta kawo mata idanu tana nazarin irin ramar da ta ga yayi hakika rasuwar mahaifinsa ita ce ta sa shi rama fara ɗaya ba wai karatun da yake yi a gombe ba saboda sun yi tsayayye kuma gwarzon ku ba take tsaye akan komai nasu duk da ba wani babban ƙarfi ke gare shi ba amma akwai cewa akan hidimar iyalinsa ta dan dasa bango da suke tsaye ta ce sannu yayin mutu kawo mu lafiya Wasu alamu ni ba, na muka ji da haƙurin rashin baba, yi magana fuskarsa bayyana da damuwa da alhini haƙuri alhamdulillah ta ce ku Allah ya tsakansa da rahama, ya sa aljanna ce makomarsa, ya ce amin amin na gode. Allah ya bada lada har za ki tafi kace eh san tafi in dawo girki ne in su ko da daga za ki dawo Kace okay ki ci da gida kuka kuma da mu tafiya ba tana dawowa kai azama ta dora musu miya tana gamawa ta zo ta jira ɗan tsugunne ta zauna da ta gefen ɗakin su tana sakar kwarashi kuma ƙasa kake yi Mustapha ya shigo gidan ya zo ya zauna a gefen ta yace kuma har sun dawo ce eh na dawo wai mun ji ya ce mun ji kana kauce wuce yace yanzu ko da fawa ne ce zai wuce ki ne ta tare fuska ce gidan mu ka ina ne idan su kuma tuwo ce to ai dole ne ai yi tuwo tunda baba ya ci kan tuwo ka san da ka kasuwa da rana abinda muka ga dama shi muke dafawa ba tuwo ba ita kuma ina duk abinda babu ke ce shi take shi ba ta tsallake ba Mustafa ya ne ya ce ce ya ce kina Allah ya sa ku yi koyi da halayyar ta a gidan mazajen ku take isin amin amma haƙuri amma haƙuri irin na ina. za mu iya kuwa ka duba fa duk abin da mutum zai yi mata na mutunawa yana gamawa ba zai hana a lokacin ku ta masa ba ko shi kowanansa sannan ina ba ta fushi ba ta kullata mutum a zuciyarsa masu ya ce ko hali ne mai kyau rashin kullatar wanda ya nuna na maka saboda idan ka kullace shi kai abin zai dama wa zuciya har ya haifar maka da ciwo shi kuma babu wansa gobe ma sake nuna na maka zai amma idan ka yi haƙuri sai ya zo kin san gurin na rayuwa ka je ki kai yace idan na gama karatuna na sami aiki insha Allah zan cire su baba a gidan gado in gina musu gida mai kyau je kan ta fata su wala su huta su ma in na huta da halin mutanen gidan nan na sa ido da su ga da babu ruwan ba ta ce. a sai ni da kai gudun mu ah eh, Allah ni ma buri na kenan yi karatu mai zurfi in sami koda koyarwa ne in fara kuɗi in gina wasu in gida sai dai kullum tunanina ta za a bari in yi karatu mai zurfi wannan ma da yara na samu mun da ma da zan shiga na ji su baba Adamu sun fara a akan karatu wai tun da na iya karatu da rubutu yawan ta haka ba sai na wuce wata makaranta ba da na sami mijin aure za a yi min hajjifa ko su na isa wani aure su dai karatun ne ba sa su shi yasa nake son karo roƙar min hidimarsa don zai samar wasu mai makarantar kwana a hada gani kaga idan ba sa gani na ko ƙarfi to ga biwa da kanwani ana ta tattaunawa kowa yana faɗin abin da ke cikin sa. shin Mustafa zai zo ya samu hadimin shi ɗinsu su kuma iyayen nasu na su yadda ta ci gaba da karatun har ta cimma ta? a lokacin littafin nan suna wata kusan wanda rahma Hassan Zaria ta rubuta JTB da Alheri Radio Zaria take ɗaukar nauyin kawo muku a koda yake shugaban shirin suna Suleiman gwamnati bangare Imam Sa'idu Jibril ne cewa wata da labari domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube